19 bob hazrati ayso erixa shariga kirib o'tib ketmoqchi bo'ldi u yerda zakoy ismli bir bojqirlar boshlig'i bo'lib u nihoyatda boy edi u hazrati aysoning qandoq odam ekanligini ko'rishni orzu qilardi. lekin bo'yi pako bo'lg'ashqa kishilar to'pi ichidan uni ko'ra olmadi. shunga u yugurib xaloyiqning oldiga o'tib bir tup ujmi darg'iga chiqib oldi chunki hazrati ayso bu yo'ldan o'tatdi hazrati ayso u yerga kelganda beshini ko'tirib zaqoyga qarab zaqoy chopsan chish bugun man cho'qim sening uyingda qo'niman dedi zaqoy darhol tushib intoyin xushol bo'lgan holda hazrati aysoni uyiga opirib mehmon qildi buni ko'rgan jamoat bu odam gunohkorning uyida mehmon bo'ldi deb g'o'tilishib ketdi zakoy o'rnidan turib rabbimiz aysoga yo rabbim men mol mulkimning yermini kambag'allarga ulashtirib berman agar men biror kishini aldab haqini yavog'an bo'lsam uningga to'tatsa qotlab qaytiraman dedi bugun bu odam qutquzildi chunki u e'tiqod bilan o'zining ibrohimning farzandi ekanligini ko'rsatdi inson o'g'li uningga o'xshash ozg'on odamlarni izlab qutqizg'ili keldi dedi hazrati ayso u chog'da hazrati ayso poytaxt yerusalimga yetib kelishga ozli qolganligi uchun jamoat xato oldi uning xudoning podsholig'ini tiklishiga oz qoldi deb qaraytdi biroq hazrati ayso ularga mundoq bir tamsilni aytib berdi bir oq so'ngak podshohlik taxtiga ega bo'lib kelishi uchun yiroq bir yaga qarab yo'lga chiqibdi yo'lga chiqishdan ilgari o'n chokirni oldiga chaqirib har biriga birdan tilla berib man qaytib kelguncha buning bilan tijorat qilinglar qani qanchalik pul topdikansizlarkin debdi biroq yurtidagilar bu oqsumakka o'sh bo'g'ashqa kaynidan odam avatib bu odamning bizga podsho bo'lishini xohlamaymiz debdi oqsumak podsho bo'lib qaytib kelgandan keyin darhol ilqi chakorlarni chaqirib har qaysisining ovqat qilib qanchalik pul topqanligini bilmoqchi bo'libdi boshdi kagini xo'jayin man siz bergan tilloni ishlatib o'n tilla topdim debdi nihoyatda yaxshi sen yaxshi chaqar ekansan man sanga havoli qilgan kichkina ishda ishonchli bo'lib chiqqanliging uchun man seni o'n shaharni boshqurishga tayinlayman debdi xo'jayin ikkinchi chaqar kelib xo'jayin men siz bergan tilloni ishlatib besh tilla topdim debdi sanmu besh shaharni boshqurasan debdi xo'jayin biroq uchinchi chaqar kelib xo'jayin bergan tilloyingiz mana turibdi man uni qo'l yog'lig'imga yo'gab uyda saqladim man sizdan qo'rqiman chunki siz qattiq odam boshqalarga omonat qo'ysangiz uning ko'payishini o'zingiz termisizmi uni g'uslini kutasiz debdi hey yomon chakar seni og'zini chiqqan so'zlaring bo'yicha jazolayman sen mening terimay turib yig'ib oladigan o'zimning bo'mg'anni elib oladigan qattiq odam ekanligimni bilib turib yana nima uchun pulimni g'azinchilarga omonat qo'ymadim man qaytib kelganda o'simi bilan olmasmidim debdi xo'jayin keyin u yindiklarga unindiki tilloni ilib o'n tilla topgan chaqarg'i beringlar deb buyruq qildi xo'jayin uning o'n tillasi tursa deyishibdi ular shundoq debdi xo'jayin berilganni to'liq ishlatganlarga texmi ko'p beriludi da buning bilan ulodiki texmi ko'piydi lekin berilganni ishlatmaganlarga kelsak ularning borimi elib ketiladi mening podsho bo'lishimni xolimxon dushmanlarimga kelsak ularni oldimga elib kelib qallisini elimlar hazrati ayso bu so'zlarni qilgandan keyin to'pning oldida mengib yerusalimga qarab yurib ketdi zaytun teg'ning etikidagi bayt poji va baytoniya degan yezlog'i yetib kelay deganda ikki shogirdini mundoq deb oldin avatdi sizlar oldimizga yezg'i beringlar yezg'iga kirgininglarda texi minilib boqmagan bir taxayning bog'liq tutganligini ko'rasizlar uni yeshib bu yerga yetlab kelinglar agar biri sizlardan taxayni nemishqa yeyishsizlar deb so'rab qolsa rabbimizning uningga hojati tushdi danglar ular berib qarsa dal hazrati aysoning aytqindak bo'lib chiqdi ular taxayni yeyishayotganda egilari taxayni nemishqa yeysizlar deb so'radi rabbimizning uningga hojati tushdi deb javob berdi ular egilari ma'qul bo'lgandan keyin shogirdlar taxayni hazrati aysoning oldiga yetlab kelib o'z choponlarini ustiga selib Hazreti Aysoni yo'ylab mindirdi. Hazreti Ayso manganda xalqlar chapollarni yo'lga dos qilib soldi. Hazreti Ayso zaytun teg'nin tushib, Yerusalimga yaqin qolganda, uning nurg'un shogirdlari o'z ko'zi bilan ko'rgan hamma ajoyib mo'jizlar uchun xursandlik bilan voqirab, Xudoga madiya o'qishga boshladi. parvardigorimizni nomida kelgan podshoga muborak bo'lsin inson xudo bilan yarashtirilg'usi arsh olovdiki xudoga shon sharaf bo'lsin to'pning ichida ba'zi parishlar hazrati aysoga ustoz shogirdlaringizni undoq gap qilmay jim bo'lishni buyurg'aysiz deyishdi ular jim turgan taqdirdimi bu toshloq chig'ida xudoni madhilab чуқан селішқан болатты, деді Әзірті Әйса ұлаға. Әзірті Әйса Иерусалимға етіп кәгенде, шәһәрні көріп, әсіретті көз еші қылып. Ey Иерусалимлықла, немінің сіләге амалық кәлтірдіғалығыны бүгін білген болсаңла, әмма о, hozir ko'zringlardan yosh urindir shundoq kunlar kelidiki düşmənlərinla şəhrinlərin ətrafı qorğan qurub, siləni töt tərəfdən qorşu elib, siləni və ballarınlani yer bilən yaksan qılıdı. Hətta bir tal ul mu caydı qaldırmaydı. Çünki Xudo sizlarga şəfaət qilgan fursatni farq etəmidinlər, dedi. hazrati ayso markaziy ibodatxona hovlilariga kirib u yerda ilm setim qilayotganlarni haydab chiqirib ularga muqaddas yozmalarda xudoning mening uyim duo tilavatxoni bo'lsin degan so'zi yozilgan lekin sizlar buni bulongchilarning uvisiga aylantiryapsizlar dedi shu kunlarda hazrati ayso har kuni markaziy ibodatxonada ta'lim berdi oliy ruhoniylar tavrot ustozlari va oqsoqollar uni ujuqtiratmoqchi bo'lishdi lekin qandoq qo'l silishni bilmaydi chunki butun xalq hazrati aysoning ta'limini anglashga shunchalik xushtor ediki uning har bir ig'iz so'zini qoldirmay ko'ngil qo'yib anglaydi